pitanje, salamu alaikum, mi kažemo alaikum selam, da li je čovjek griješan ako mu žena nije pokrivena, odnosno da li čovjek ima udjela u tom grijehu zbog nepokrivanja žene i kakav čovjek treba da zauzme šriatski stav sprem takve žene da se pokrije, džezakumullah hajren. Kad je u pitanju brak, sklapanje brakova, vjernici i vjernice se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala i slijedi reč stvoritelja subhana i poslanika njegova. Onaj koji je jačega imana, on lakše sprovodi sve naredbe. Jer njegovo srce čezne i boji se da odstupi u bilo kojoj naredbi. Oni koji su slabijeg imana pokušavaju često sebi tražiti ispirku u mnogo čemu. Molim Allah subhanahu ta'ala da takve ojača imanski. Da u njihovim srcima probudi slast imana. Pa da zavole sve naredbe stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Da ne traže sebi ispirku onome što nemaju pravo na to. Pa da prihvate udhulu fi silmi kafa wa la tattabi u hutuvati šeitanu u potpunosti se predajte Allahu subhanahu wa ta'ala i nemojte slijediti puteve šeitanske. Šeitan pokušava roba svojim putevima zavoditi, da čovjek zapostavlja mnoge naredbe koje Allah naređuje, ali u tome upravo vjernici trebaju da vode borbu u smislu da mole Allaha subhanahu wa ta'ala da u njihovim srcu probudi ljubav za uputom, da ih strane od zabluda i zato u braku žena mora prihvatiti određene propise ako želi šarijetski brak da Allahove naredbe budu vodilja mužu i supruzi jer na takav način izbjećemo sve sporove ako nema tog puta i tog pravca onda šetan lakše remeti ljepotu bračnog života među supružnje